Kimsa kah capítulo. kunapa imam manta. Paikunataha yuyarichi gobierno manwan autoridad kunaman sujita kunankupaj. Paikunata kasukuspaya imapas allinkuna ruraita munachunko. Amayapi mantapas mana allintaja rimachunkuchu, nitaq pillulapipas purichunkuchu. Paikunaha kuyakuj kaspayallan Posungo Ima rurasqankupipas qhawachikuchunku, llapallan runakunaman. Ñawpaqtaqa ñuqanchikpas karqanchik, mana yuyayniyuqmi Hinaspam mana kasukuqmi. Pantaypi kaspa mana allin munapayaykunapa hinaspa tukuy maimana visyukunapa apasqan karqanchik. Mana allinllapi piensaspam invidiakuspa kawsarqanchik. Chiqnichikuspam kikinchikpura, chiqninakurqanchik. Aswanja salvaqninchik Diosmi, sumaq sunqu Runakunapaq kuyakuyninta riqsichiwarqanchik. Payqa salvawarqanchik manam allinkuna rurasqanchikraykuchu. Pichaqa kuyapa yawaspallanchikmi. Chuya espiritum, huchanchikmanta mayllaykuwaspanchik musuqmanta nasichiwarqanchik, hinaspa musuq runataña rurawarqanchik. jesucristo raikum, talichka hina chuya espirituta nimpi Dios favoreci Favoreciwaspallanchikmi, payqa mana uchayuqta hinaña chaskiykuwanchik, chaynapi confianzawan suyasqanchik wiñay mi chaskinanchikpaq. Chihapmi kayqa, chaymi aswanraq yachachinaikita munani, chaynapi Diosman iñiqkuna imapas allin ruraykunallapi Kaiha maina mayna Maina hinaspa runakunapa allin Hamiay Hamyay chaqa karunchakuy, manavalech atipanakuy kunamanta. Nyao pagabulukunapa sutin yachaymanta. iraiko, ati Hinaspa leirayku, atipanakuspa piñanakuykunamanta, chaykunaqa mana imapaq baleqmi. Iñiqkunata umachaspa kinache runataqa, iskay kimsakama anyaykuspaya harjuri. Chay runaqa pantayman urmaykuspanmi uchallichikuchkan. Payqa yachakuchkanmi kastigananpaqña kasqanta. Tituman imam kunasqanmanta. Artimasta otah tekikuta hangman kachamuptiiqa, Nicópolis liaktapi tupananjikpahmi utqamunki. Chaypim para tiempupi samaita piensachkani. Abogado sinastaqa, apolustawan yayanapaykuy tukuy atisqaykiwan, chaynapi viajinkupi mana imapas pisinanpaq. masinchikunapas, yachachunkuya alinkunata ruraspa, necesitaqkuna chaynapi allin ruruchka hina kanankupa. Kartapa tukuyningmanta. kapuaya, ñuqawan kaqkunam saluduta apachimusunki. tapas. Dios Dios Diosninchikya tukui imapi kichik.